פרק ב' ובשנת שתיים למלכות נבוכדנצר חלם נבוכדנצר חלומות ותתפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים ולמכשפים ולכסדים להגיד למלך חלומותיו ויבואו ויעמדו לפני המלך. ויאמר להם המלך, חלום חלמתי, וטיפה עם רוחי לדעת את החלום. וידברו הכסדים למלך ארמית, מלכה, לעלמין חי. אמר חלמה לעבדך, ופשרה נחווה. ענה מלכה ואמר לחסדאי. מילתה מיני אסדה, הן לה תהודעונני חלמה ופשרי, הדמין תתעבדון ובתיכון נבלי יצמון. והן חלמה ופשרה תהחבון, מתנן ונבזבה ויכר שגי תקבלון מן קודמי. להן חלמה ופשרה החבוני. ענות תניינות ואמרין. מלכה חלמה ימר לעבדו היא, ופשרי נהחווה. ענה מלכה ואמר, מן יציב ידענה די עידנה אנטון זבנין, כל כובל די חזתון, די אסדה מיני מילתה. די הן חלמה, לה תהודעונני, חדה היא דתכון, ומילה חדווה, ושחיטה, היז דמינטון, לממר קדמי, עד די עידנה ישתנה, להן חלמה אמרו לי, ואין דע די פשרה, תהחבונני. ענו חסדאי קודם מלכה ואמרין, לה איתי אנש על יבשתה די מילת מלכה יוכל להחוויה. כל כובל די, כל מלך, רב ושליט מילה חידנה, לה שאל לכל חרטום ואשף וחסדי. ומילתה די מלכה, שאל יקירה, ואחורן לא איתי די יחבינה. קודם מלכה, להן אלהין, די מדר הון. עם בשרה לה איתו היא. כל כובל דנה מלכה, בנס וקצף שגיא, ואמר להובדה לכל חכימי בבל. ודתה נפקת, וחכימיה מתקטלין, ובעוד דניאל, וחברו היא להיט כתלה. בדין דניאל הטיב עתה וטעם לאריוך רב טבחיה דמלכה, דנפק לקטלה, לחכימי בבל. ענה ואמר לאריוך שליטה דמלכה, על מה דתה מהחצפה מן קודם מלכה? עדיין מילתה הודע אריוך לדניאל. ודניאל על ובעה מן מלכה די זמן ינתן לה, ופשרה להחוויה למלכה. עדיין דניאל לביתה אזל, ולחנניה, מישאל ועזריה חברו היא, מילתה הודע. ורחמין למבעה מן קודם אלה שמיה, על רזה דנה, די לה יהבדון דניאל, וחברו היא עם שאר חכימי בבל. עדיין לדניאל בחזבה דילליה רזה גלי, עדיין דניאל בריך לאלה שמיה. ענה דניאל ואמר, להווה שמהדי אלהה, מברך מן עלמה ועד עלמה, די חוכמתה וגבורתה די להי. והוא מהשנה עידניה וזמניה, מהעדה מלחין ומהקם מלחין, יהב חוכמתה לחכימין, וממדעה לידעי בינה. הוא גלה עמיקתה ומסתרתה, ידע מה וחשוכה, ונהורה עימי שרה. לך, אלה אבהתי, מהודה ומשבח ענה. די חוכמתה וגבורתה יהבת לי, וכען הודעתני, די ועינה מנך, די מילת מלכה הודעתנה. כל קובל דנה דניאל על, על אריוך די מני מלכה, להובדה לחכימי בבל, אזל וכן אמר לה. לחכימי בבל אל תהובד. העלני קודם מלכה, ופשרה למלכה אחבה. עדיין אריוך, בהית בהלה, הנעל לדניאל קודם מלכה, וכן אמר לה, די השכחת גבר, מן בני גלותה די יהוד, די פשרה למלכה יהודה. ענה מלכה ואמר לדניאל, די שמך בלתשצר. האיתך קהל להודעותני חלמה דחזת ופשרה? ענה דניאל קודם מלכה ואמר רזה דמלכה שאל לה חכימין אשפין חרטומין גזרין יכלין לה חוויה למלכה ברם איתי אלה בשמיה גלי רזין והודע למלכה נבוכדנצר מה די להווה באחרית יומיה. חלמך וחזבי רשך על משכבך דנהו. אמת מלכה, רעיונך על משכבך, סליקו מה די להווה אחרי דנה, וגלה רזיה, הודעך מה די להווה. וענה לה בחוכמה די איתי בי מן כל חיה רזה דנגלי לי, להן על דברת דפישרא למלכן יהודעון, ורעיוני לבבך תנדע. אמת מלכה חזה הביתה, ועלו צלם חד שגיא, צלמה דיקן רב, וזיבה יתיר, כאם לכובלך ורבה דחיל. הוא צלמה רשע די דהבתיו, חדוהי ודרעוהי די כסף, מעוהי וירחתה די נחש. שקוהי די פרזל, רגלוהי מניהן די פרזל, ומניהן די חשף. חזה הביתה עד די התגזרת אבן די לה ודיין, ומחה לצלמה על רגלו היא, די פרזלה וחספה והדקת הימון. בדין דקו חחדה פרזלה, חספה נחשה, כספה ודהבה, והבו כעור מן אידרי קיץ ונשא הימון רוחה, וכל אתר לה ישתכח להון. ואבנה דמחת לצלמה, הבת לטור רב ומלת כל ארעה. דנה חלמה ופשרה נאמר קודם מלכה. אנט מלכה מלך מלכיה, גי אלה שמאיה מלכותה, חיסנה ותוקפה ויקרה יהב לך. ובכל דין דיירין, בני אנשה, חבת ברא ועוף שמאיה, יהב בידך, והשלטך בכל להון, אנט הוא רשע דדהבה. ובוטרך תקום מלכו אחורי ארע מנך, ומלכו תליטאה אחורי די נחשה, די תשלט בכל ארעה. ומלכו רביעה תהווה תקיפה כפרזלה, כל כובל די פרזלה. מהדק וחשל כלה, וכפרזלה דין מרעה, כל אילן תדיק ותרוע. ודי חזית רגליה ואצבעתה מנהן, חשף די פחר, ומנהן פרזל מלכו פליגה תהווה, ומן נצבתה די פרזלה להווה בה, כל כובל די חזיתה פרזלה מערב בחשפתינה. ואצבעת רגליה מניהן פרזל ומניהן חשף, מן קצת מלכותה תהווה תקיפה, ומנה תהווה תבירה. ודי חזית פרזלם מערב בחשפתינה, מתערבין להבון בזרע אנשה, ולה להבון דבקין דנה עם דנה, החדי פרזלה, לה מתערב עם חספה. וביום ההון די מלכיה, אינון יקים אלה שמיה, מלכו די לעלמין, לה תתחבל, ומלכותה לעם אחורן לה תשתביק, תדביק ותאסף כל אילן מלכבתה, והיא תקום לעל מיה. כל כובל די חזייתא די מיתורה אית גזרת, אבן דילה וידיים והדקת פרזלה, נחשה, חספה, כספה ודהבה, אלה רב הודה למלכה, מה די להווה אחרי דנה, ויציב חלמה ומהימן פשרה. בדין מלכה נבוכדנצר נפל על אמפו היא, ולדניאל סגיד, ומנחה וניחוחין אמר לנסחלה. ענה מלכה לדניאל ואמר, מן קשות די אלה החון הוא אלה אלהין, ומראה מלחין וגלה רזין, די יחלת למגלה רזה דנה. עדיין מלכה לדניאל רבי, ומתנן רב רברבן, סגיען יהבלה, והשלטה על כל מדינת בבל, ורב סגנין על כל חכימי בבל. ודניאל בעה מן מלכה, ומני על עבידה די מדינת בבל לשדרך, משך, ועבד נגו, ודניאל ביטרע מלכה.